Kas ir liturģija? Kur mēs svinam liturģiju? Kāpēc mēs svinam liturģiju? Tu klausies raidījumu Liturģiskā vārnīca kopā ar priesteri Kārli Miķelsoni. Slavēts Jēzus Kristus, dargie radio Marija klausītāji, mēs atkal tiekamies raidījumā liturģiskā vārnīca. Iepriekšējā ceturtdienā jau sākām runāt par liturģijas vēsturi, kā tā ir veidojusies, kādā veidā attīstījusies līdz tai mums pazīstamajai mises un pārējo sakramentu svinēšanas kārtībai. Un šodien turpinam un uh, vēlos noslēgt šo vēsturiskās attīstības daļu ar uh, mūsdienām, proti ar to liturģisko kustību, kāda notika 20. gadsimtā, 20. Gads, 20. gadsimta pirmajā pusē, jo tieši tā kustība bija par iemeslu un par sagatavošanos tai liturģiskajai reformai, kas tika īstenota pēc otrā Vatikāna koncila. Pāvests Pīs X jau 20. gadsimta sākumā – runā par aktīvu līdzdalību, kas ir nepieciešama baznīcas lūkšanā ikvienam ticīgajam, kurš tajā piedalās. Viņš tādā veidā vēlas atdzīvināt gregorisko dziedājumu nozīmi. Tas ir arī pāvests, kurš vienkāršo to iespēju bērniem agrākā vecumā jau saņemt svēto komuniju. Un pēc šī pāvesta arī rodās dažādas privātas iniciatīvas, piemēram, katoļu dienas 1909. gadā Beļģijā, kurā runā par liturģiju, kurā skaidro liturģiju ticīgajiem, lai tie varētu saprast un uh, uzzināt vairāk par to, kas notiek šajās rituālajās darbībās, kā arī ko tieši priesteris izrunā un saka konkrētajā mises vai citu liturģisko svinību brīdī. Rodās tāda kā liturģiskā kustība, kurā līdzās tam, ka tiek skaidrots liturģiskais gads un liturģiskie priekšmeti, žesti un uh, cita liturģiskā darbība, tiek izdotas arī svētās mises un vesperes tautas valodā, lai cilvēki uh, varētu piedalīties liturģijā, kura tiek svinēta latīņu valodā, bet paralēli varētu lasīt arī tos eh, pašus tekstus savā valodā, tos saprotot un tos pārdomājot. Tiek izdota liturģiskā periodika. Dažādās valstīs tiek veltīti veseli izdevumi, lai skaidrotu dažādus jēdzienus, liturģisko gadu un eh, liturģisko teoloģiju cilvēkiem – ir tādas izcīlas personības kā Romano Guardini, Otto Kāzels un Andrejas Jungman, kuri pārdomā un teoloģiski pamato liturģisko noslēpumu. Arī tādā veidā aktualizējot un uh, savās uh, aprindās popularizējot šo tēmu, lai tai tiktu pievērsta aizvien lielāku uzmanību baznīcas dzīvē. Un 1921. gadā tiek izmēģināta arī tā sauktā mise pret tautu. Tas nozīmē, ka šajā misē priesteris ir, kā mūsdienās tas ir pierasts, pagriezies ar seju pret tautu, un uh, tie bija jaunieši, kuri uh, šajā misē piedalījās, tad atbildēja tās atbildes, kuras līdz tam teica tikai ministrants, tas, kurš piekalpoja svētajā misē, un šajā misē tad visi klātesošie varēja atbildēt uz priestera teikto uh, latīņu valodā. Tā saucamais dialogs starp priesteri un ticīgajiem. Šādas privātas iniciatīvas arī benediktiešu klosteros, kuros notika šo jauniešu pūcēšanās, jauniešu misis, kā mēs teiktu šodien, un arī pāvestam nebija apslēpta šī liturģiskā kustība, šī interese par liturģiju, kāda bija vērojama gan garīdzniekos, gan tautā. Un tai viņš veltīja 1947. gadā encikliku, kurā pirmo reizi uh, runā un no pāvesta autoritātes uh, viedokļa raugoties skaidro, kas tieši notiek svētajā misē, proti, ka tas ir Jēzus Kristus, kurš kā mūsu augstais priesteris caur baznīcu un kopā ar baznīcu veids savu darbu. Bija dažādas tikšanās, dažādi kongresi, pacēlās jau jautājumi par to, kādā veidā izmainīt, varbūt liturģisko kārtību, kādā veidā varbūt aizvien vairāk tekstus tulkot uh, tautas valodā, un uh, tomēr bija nepieciešams sagaidīt Vatikānu otro koncilu, lai dotu tādu uh, visaptverošu impulsu baznīcā un dotu arī zaļo gaismu liturģiskajai reformai. Interesanti, ka jau 50. gados tika atkal atjaunota iespēja svinēt lieldienu vigīliju vakarā, arī naktī. Mums tas liekas pārsteidzoši, bet patiesībā lielākajā daļā uh, baznīcu svētās mises tika svinētas līdz pūkstens 12. dienā, līdz pusdienas laikam, un vigīlijas gadsimtu gaitā no nakts dievkalpojuma bija pārcēlušās uz uh, rītu, uz pirmspusdienu. Lielā mērā arī tāpēc, ka tas bija saistīts ar gavēni, un uh, pirms svētās mises, pirms euharistijas, uh, bija noteikts eh, gavēnis no iepriekšējās uh, pusnakts, līdz ar to nevarot sagaidīt tik ilgi, uh, arī šis uh, dievkalpojuma laiks tika pārcelts uz dienas agrāku daļu, lai cilvēki varētu sagaidīt uh, un uh, tiem nevajadzētu ar tukšu vēduru gaidīt pārāk ilgi. Arī tādi pavisam uh, cilvēciski apsvērumi, praktiski apsvērumi ir ietekmējuši liturģijas attīstību, liturģisko ieradumu maiņu. Latvijā gan šīs liturģiskās pārmaiņas, kas attiecās uz lieldienu nedēļu 50. gados, netika ieviestas. Priekš tā bija nepieciešams otrais Vatikāna koncils un uh, ļoti pakāpeniski šie uh, jaunie teksti un atjaunotā kārtība nonāca arī Latvijas baznīcā. Mēs runājam par lieldienu vigīliju, par lieldienu svinībām, tad lai skan arī lieldienu sekvence viktime paschālī laudēs, jeb kristieši pienes – pateicības un slavas upuri par kunga augšām celšanos. mūsu liturģiskajā ceļojumā esam nonākuši līdz eh, Vatikāna otrajam koncilam. Mūsu liturģiskās vēstures ceļojumā esam nonākuši līdz Vatikāna otrajam koncilam. Un tieši liturģija bija pirmā tēma, par kuru diskutēja koncila tēvi, par kuru bieži vien arī uh, strīdējās uh, argumentēja un galu galā vienojās par eh, šo liturģisko konstitūciju Sakro Sanktum Concilium, pirmo Vatikānu otrā koncilā pieņemto dokumentu. No visiem dalībniekiem par šo eh, dokumentu pārbalsoja 2147 tēvi un eh, tikai četras balsis bija pret. Tas nozīmē, ka eh, lielā mērā valdīja vienprātība par šo dokumenta tekstu pat, ja dažādos jautājumos tika meklēts un panākts kompromiss, kā piemēram, eh, kad diskutēja par liturģisko mūziku vai arī liturģisko valodu. Koncils vēlas ne tikai atjaunot pašu liturģiju, bet gan caur liturģiju atjaunot baznīcu – un ticīgos. Tas vēlas novērtēt liturģiju, kas ir baznīcas dzīves virsotne un avots, no kuras tās smeļ savu spēku. Veicināt ticīgo aktīvu līdzdalību liturģijā, kā dzirdējām, bija izteicis vēlme arī pāvests bijis desmitais jau 20. gadsimta sākumā, bet uh, tagad koncils atjauno šo vēlmi un To uzskata par vienu no liturģiskās atjaunotas galveniem uzdevumiem un arī iemesliem. Koncils vēlas arī izglītot gan priesterus garīdzniekus, gan arī ticīgos liturģiskajos jautājumos. Un uh, runā arī par vispārīgu liturģijas atjaunotni tās mainīgajās daļās, atzīstot to, ka ir lietas, kuras nevar liturģijā patvaļīgi, nedz arī pat baznīcē nav tādas autoritātes kaut ko mainīt, tajā kārtībā, kas ir eh, dievišķi noteikti, piemēram, ka esam saņēmuši kristības sakramentu, kurā nepieciešams ir ūdens, vai arī euharistijas sakramentu, kurā nepieciešams ir maize un vīns, kā arī tās baznīcas lūkšanas, tās rituālās darbības, kas ir jau tik ļoti saistītas un uh, raksturīgas mūsu Romas ritam, ka ir kļuvušas par mūsu kristīgo katolisko identitāti. Tajā pašā laikā tiek atzīts, ka ir arī tādas liturģiskās darbības, kuras rodās kādā noteiktā laikā, uh, un kuras ir pakļautas izmaiņām. Koncils ir arī noteicis kritērijus, pēc kuriem vēlāk tiek realizēta liturģiskā atjaunoti, proti, ka priekšroka tiek vienmēr dota kopīgai, nevis individuālai vai gandrīz privātai liturģijas svinēšanai. Runa ir pirmām kārtām par svēto misi, kur uh, savu pilnīgo formu iegūst tad, kad priesteris vai bīskaps to svin kopā ar tautu. Un ne tad, kad viņš to dara viens pats, kaut arī tā saucamās privātās mises, protams, ir arī visas baznīcas lūkšana, pat ja neviens tajā cits bez priesteri nepiedalās, tā tomēr ir lūkšana par baznīcu un caur priesteri arī kopā ar baznīcu. Otrs kritērijs ir vairāk attiecināms uz estētiku, proti ritiem ir jāizceļas ar cēlu vienkāršību. Šī cēlā vienkāršība tad kļūst par estētisko kritēriju liturģiskajām formām. Vienkārša, saprotama, bet tajā pašā laikā cēla, tāda, kas atbilst šim noslēpumam, kuru mēs svinam. Vatikāna otrais koncils jau runā par to, ka ir nepieciešams plašāks un daudzveidīgāks svēto rakstu klāsts svētajā misē un arī pārējās liturģiskajās svinībās. Kāds tas būs, tiek izstrādāts vēlāk, bet jau tiek eh, minēts, ka tas ir nepieciešams, lai vairāk un biežāk tiktu lasīti svētie raksti arī liturģijā. Vatikāna otrais koncils nesaka, ka vajadzētu tūlīt pāriet visās liturģiskajās darbībās uz tautas valodu. Latīņa valoda vēl joprojām šajā koncila periodā tiek uzskatīta par uh, mūsu Romas rita oficiālo valodu. Tāda tā ir arī mūsdienās, bet uh, šī pāreja uz uh, tautas valoda, kas vairākās liturģijas daļās sika, tika sākotnēji atļauta, tad liturģiskās atjaunotnes jeb reformas laikā kļuva par pašsaprotamu vēlmi vietējām baznīcām, tas nozīmē dažādas tautas, dažādi bīskapi, protams, izteica vēlmi savā valodā svinēt visas liturģiskās darbības. Koncils runā arī par to, ka nepieciešams atgriezt svētdienai tās svarīgo lomu, centrālo nozīmi un uh, neaizstāt pārāk bieži svētdienas svinības ar kādām citām, piemēram, svētiem veltītiem svētkiem. Pēc koncila tiek nodarbināta uh, ekspertu grupa, kas strādā pie jauno liturģisko grāmatu izdošanas atbilstoši koncila norādēm – cik lielā mērā ir uh, tieši šajā periodā, šajā liturģiskās, uh, konkrēto liturģisko grāmatu un uh, ritu izveidas procesā īstenojies tas, ko koncils ir sākotnēji vēlies un par ko koncilā vienojās, par to baznīcā ir Eh, dažādas grupas, kas uzskata, ka lituriskā reforma ir aizgājusi pārāk tālu, pārāk novirzījusies no tās tradicionālās kārtības, kāda pastāvēja pirms tam. Citi savukārt saka, ka vajadzēja iet vēl tālāk, vajadzēja vēl vairāk kaut ko vienkāršot un saīsināt, bet eh, tāda patiesībā ir mūsu baznīcas realitāte. Tie ir tie mūsu liturģiskie teksti, mūsu liturģiskie riti tādi, kādi viņi ir šodien. Tas ir noticis ar baznīcas autoritāti, tas ir noticis ar baznīcas uh, konkrētu uzdevumu, un uh, mēs pieņemam šo liturģisko kārtību tāda, kāda viņa mūsdienās ir. Latvijā šī liturģiskā atjaunotne ienāca pakāpeniski – vispirms tika iztulkotas tās liturģiskās grāmatas, kas bija eh, visbiežāk jāizmanto, kuras izmantoja, piemēram, slimnieku sakramentā, laulības ritā, bērnu kristības ritā un pakāpeniski tika tulkotas un izdotas arī pārējās liturģiskās grāmatas. Bet eh, šis process patiesībā vēl nav līdz galam noslēdzies – Vēl 2017. gadā tika izdota svētību rituāli Latvijas baznīcām, kurā atrodami teksti dažādiem svētību gadījumiem. Un savukārt vēl pirms trijiem gadiem, 2021. gadā, tika izdots pieaugušo kristīgās iniciācijas rituāli. Rits jeb kārtība, pēc kuras pēc noteiktiem posmiem pieaugušie tiek sagatavoti kristības sakramentam, tā saucamais katehumenālais uh, ceļš, katehumēnu uh, izglītošana un pakāpeniska ievadīšana kristīgajā dzīvē, arī ar dažādu lūkšanu un ritu palīdzību. Tāda mums ir pieejama latviski tikai kopš 2021. gada. Esam vai joprojām baznīca, kas attīstās, baznīca, kurai ir savi uzdevumi dažādās sfērās un arī liturģiskā atjaunotne Latvijas baznīcā turpinās. Kā muzikālu pauzi piedāvāju noklausīties mūsu pašmāju iecienītu komponista – Rihārda Dubras sacerēto Laudāte Dominum. Slavējiet kungu! esam noslēguši īsu ceļojumu laikā, proti kādā veidā esam nonākuši līdz tai liturģiskajai formai, kāda tā ir mūsdienās, bet neesam runājuši par atsevišķām liturģijas daļām. Šodien vēlos iesākt runāt par svēto misi, par to, kādā veidā ir attīstījušās konkrēti svētās mises galvenās daļas, cik daudz mēs varam zināt par to, kādā veidā svēto misi jeb Euharistijas svinības svinēja apustuļu laikā un galu galā nonākt arī līdz skaidrojumam par dažādo liturgisko ritu nozīmi un izcelsmi. Šo tēmu svētā mise, noteikti varētu turpināt un aplūkot no daudziem dažādiem rakursiem, un uh, iespējams, ka vēl turpmāko raidījumu ciklā atgriezīsimies pie šīs tēmas, ja tev, Radio Marija klausītāji, būs kādi konkrēti jautājumi. Ja tos uzdosi zvanot ēterā vai arī sūtot šos jautājumus uh, pa telefonu. Zvanīt tātad var pa telefonu numuru 67969131 un īziņas var nosūtīt pa telefonu 266 77272. Svētā mise. Šis nosaukums ir cēlies no pēdējiem vārdiem kas tiek izteikti svētās mises laikā, proti ite misa est, jeb ejiet tagad ir sūtīts. Nedaudz noslēpumains ir šis vārds misa est, un nav līdz galam arī liturģiskajiem zinātniekiem skaidrs, kas tieši ir domāts ar šo sūtību, vai ir domāta svētā komunija, kura tika izsūtīta uh, pēc eh, svētās mises beigām tiem, kuri nevarēja atnākt, vai tie būtu uh, cilvēki, kas tiek sūtīti, bet uh, katrā ziņā šis vārds misa no sūtības un no šīs noslēdzošā rita tiek attiecināts uz visu dievkalpojumu. Tāda ir latīņu baznīcā tradīcija, un jau kopš latīņu baznīcas tēviem, kā Ambrozijas, Augustīns, un eh, arī pēc viņiem ar misu, jeb mises svinībām jau tiek saprotas tas, saprast tas, ko mēs šodien saucam par svēto misi. Citi vārdi ir bijuši pirms tam un citi nosaukumi svētajai misei ir uh, radušies arī salīdzinoši nesen, bet viss senākais ir uh, maizes laušana, tas, ko atrodam jau apustuļu darbos, uz kuru ticīgie pulcējās mājās. Līdzīgi arī apustuļa Pāvila vēstulēs lasām par kunga mielestu, par kunga galdu, kas ir uh, šī kristiešu pēdējo vakariņu un kunga iestādītā upura pieminēšana. No 4. līdz 6. gadsimtam austrumos bieži tiek lietots vārds arī sinasi, jeb sapulce, kas uh, ir uh, latīņu valodā tulkots ar kolekti. Proti norāda uz to, ka šie ir svētki, Šis ir notikums, uz kuru cilvēki pūcējās kopā. Savukārt latīņu valodā vēsturiski ir bijuši daudzi dažādi apzīmējumi svētās mises svinēšanai, kā piemēram akcio, jeb darbība, ar to norādot uz šo kulta darbību, kā arī sankta, sakra, sakrosankta, mistērija, svētais, jeb svētie noslēpumi, oficium, mūnus, ministērium, kas apzīmē svēto kalpošanu. Bizantijas ritā, kā runājam jau ar vārdu liturģija, saprot tieši euharistijas svinības, jeb mūsu latīņu baznīcas izpratnē svēto misi. Ja mēs sakām euharistijas svinības, tad ar to mēs saprotam svēto misi, euharistija, no vārda pateicība, kas ir tas, ko Jēzus darīja, paceldams šo maizi un vīnu, par kuru viņš izteica svētības lūkšanu, pateicības lūkšanu, bet piešķirot tai jaunu nozīmi, ar to iestādot sava Golgātas upura piemiņu. Jaunajā derībā ir eh, četras rakstu vietas, kurā tiek atstāstīts pēdējo vakariņu notikums, jeb pirmā svētā mise, ja varētu to tā nosaukt, proti brīdis, kad Jēzus iedibina misi, Euharistijas svinības. To atrodam gan vēstulē korintiešiem 11. nodaļā no 23. līdz 26. pantam, kā arī Lūkas evaņģēlijā 22. nodaļā, un par to runā arī Marka un Mateja evaņģēlijos. Ir redzams zināms paralēlis starp to aprakstu, kādu mums ir atstājis apustulis Pāvils un evaņģēlists Lūkas no vienas puses, un eh, savukārt to aprakstu, uh, kuru mums ir atstājis evaņģēlists Matejs un Marks. Proti tiek uzskatīts, ka ja Matejs un Marks vairāk atspoguļo jau Palestīnas kristiešu, tātad jūdu izcelsmes kristiešu liturģisko pieredzi, kas atspoguļās pēdējo vakariņu jau šī notikumā atstāstā uh, tad savukārt Lūkas un Pāvils vairāk atspoguļo to liturģisko izpratni, liturģisko uh, kārtību, jeb uh, tekstus, kas ir uh, helēņu uh, izcelsmes kristiešiem, visticamāk Antiohijā. Šādas atšķirības mēs vērojam Eh, balstoties uz eh, tādiem semītismiem, jeb eh, sevišķi jūdiem pazīstamos, pazīstamiem terminiem, kas vairāk parādās pie Marka un Mateja nekā pie Lūkas un Pāvila. No šiem četriem aprakstiem mēs zinām par pēdējo vakariņu tādiem svarīgākajiem elementiem, svarīgākajiem brīžiem, proti, ka šo vakariņu laikā Jēzus ņēma maizi, izteica svētības lūkšanu, pateicības lūkšanu, lauza maizi un izdalīja to, sakot, ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa. Kā arī par to, ka viņš ņēma biķeri, izteica pateicības lūkšanu un izdalīja to mācekļiem, sakot, ņemiet un dzeriet – Baznīca dara to viņa piemiņai, kā viņš to ir vēlējies, kā viņš to ir iedibinājis, un varam uzskatīt, ka šie četri apraksti, kas atrast, atrodami evaņģēlijā, atspoguļo pirmo kristīgo kopienu liturģisko praksi, proti to, ka viņi jau to darīja kunga ciešanu un augšām celšanās piemiņai. Ar to šodien vēlos arī noslēgt un eh, novēlu, lai mēs varētu aizvien vairāk un labāk izprast un izdzīvot to noslēpumu, kas ir svētā mise, kas ir liturģija, kas ir Kristus un baznīcas darbs un eh, kas nes mums mūsu dzīvē to nepieciešamo spēku, izturību, svētību, pēc kuras mēs lūdzamies katru reizi, kad esam atnākuši uz kopīgām mises svinībām. Es no jums atvados un uz tikšanos nākamajā raidījumā. klausījies raidījumu Liturģiskā vārnīca, kas ir iespējama pateicoties taviem ziedojumiem. Uz tikšanos nākamajā reizē!